finnoi creas artefaritan cafon. La productado de nutrajoi en laboratorioi crescas en la mondo. Antau nelonge, oni annoncis la productadon de viando sen la besono mortigi bestoin. Nun, en Finlando, sciencistoi informas che ili iam povas producti cafon sen vasta cultivado de la plantoi. La novajo estas ancora ven sia comenzo, cae se gi prosperos, post quelcae iaroi gi estos practica realajo. Ien la mirindajo de la til nomata cel agroculturo. Las ciencistoi facte cultivas celoin el prenitain el etai fragmentoi de cafofolioi oni metas tiu in fragmento in en solvajon speciale creitan porque tiu i celoi crescu kai multo bligiu poste oni transigas stiu in celoin al maschino kiu el prenas la utilan biomasson oni sekigas kai rostas gin kai yen oni ek havas komponajon tre similan al muelita kafo cae per gi oni povas prepari la trincajon tute same kiel la naturan. Lau la informoi, la gusto cae aromo estas tre similae al tiui de la grunde productita cafo. Gustumistoi tamen tion contestas, dirante che la laboratoria cafo ne ricevis la besonatan maturigion sub la suno, vento cae pluvo. LAU NE EBLAS REDONI LA ORIGINALAN TRAITON DE LA trincajo, CHI ES ETSOI TRANSPASAS LA CEL MANIPULATON. Sed LA PLEI GRAVA DEMANDO ESTAS, CHU VERE NECESAS PRODUCTI ARTEFARITAN CAFON? LA DEFENDANTOI DE LA NOVA CAFO assertas QUE YES, ILI ARGUMENTAS QUE LA MONDA LOGIANTARO CRESCAS en tia grado che baldau ne eblos producti nutrajoin por ciui homoi per la natura agroculturo. En la jaro 1970 trovigis sur latero tri como sep miliardoi da homoi. En 2012 ili iam estis pli ol sep miliardoi. Cai en 2015 certe prescau dec miliardoi. Relate al caf plantado, necessas grandegai quantoi da aquo, electro, industria prilaborado, cae multe costa transportado. Crome, cafo estas subtropica planto, tresentema relate al la climato. Gi besonas malsecan, varman medion. Tio causas che cafo agroculturistoi constante pli grandigu sia in planteioin per detruado de naturae arbaroi. En Finlando, exemple, estus tute ne eble planti cafon en suficia quanto por la mesuma consumado, sed per la nova tecnico di farigias ne nur ebla, sed ec pli natur protecta compreneble la traditia e caf plantistoi perdus considerindan parton de sia mercato char finnoi estas inter tiui popoloi quiui plei multe trincas cafon en la mondo post quelca iaroi nis cios la resultoin de la nova scienza provo